Eh, gauza anitz, ez da la laburtzea, eh, hiru egun, orban, islariak, da mintzaldiak, eh, hebenko, eran nahi dut, eskualeriko, eskualtzal edo, eskualtzain edo, elkarte batzuk mintzatu dira, bai eta ere kanpotik, eh, kataluniatik eta Gaz galiziako akademiak ere hor ziren, bai ere aditu batzuk Europan ezagusten ditu dituzten hizkuntza politikak eta ingles ez edo espainiolez, eta gauza anitz, eta bukaeran euh, euh, larun batean izan da gauza bat euh, importanta Bon, badakizue egoaldean bereziki simboloak maite dituztela eta ordan izenpetu dute hamar uh, puntuko testu bat nun uh, eraiten duten be, Euskara batua biziki importanta dela izan dela. Beraz uh, adierazpen um, important hori, Juan Mari Torrealdaik irakurik, eskoan zainak, Bena bai ere, adibidez, eh, mespean, hostilalean, eh, presentatu dute bi gauza importantak, alde batetik eta soien ezazu otoi eskoazendiaren webgune beria, bizike aberatsa eta ikusiko duzue, bilgari eta publizitatea egiten dut, mena balio du oso egitea, eta bestetik eskora batuaren eskuliburua, orduan, ez dira hor agertzen, arau beriak, eh, anizek behar bat eraiten du, ah, eskoazendiak beti arauak eh, sortzen eh, eta gu galduak girela, hor agertzen da, eh, Eh, ongi aukestuak eh, pedagogikoki uh, eh, arra horiek eta bereziki webgunean mena izan da ere liburu bat. Liburu hori baliagarri dena edo edo bereziki? Ba, edo aldiz egia da egina dela bereziki erandezagun erakasleen zat, ikasleen zat, idazleen zat, zuetzat adibidez, eh, komunikabideen zat, teknikarientzat ez da behar bada liburu bat, eh, ez dakit, alarraineko hartzain bat entzat, bena behar bat anordaki hoiek ere <laughs> irakuriko dute, egon bada ez, hau da, elburua. E, Euskara batua aurkestea, simpleki. Eh, Horren justuki, Euskaltzen eh, eh, jonkak orain zer dira, epatzen zen pixkat gizarte eratzea gehiago, jendeen beharretatik urbiltzea gehiago. Bai, hori biztan da, bena Euskal Herrian, Euskaltzen edo lituzke arazoak dena konpondu. Ez, <laughs> Euskaltzen diak bere lana egiten du, e, uste dut lan ona egiten duela, Euskararen alde, bena ez da akademia baten afera hori esaraztea gizartean hobetzea bai, biztan da, agetu dira kuntza batzuk egiteko biztan da, baina da eh, eskualdunen afera hori, eh, euskara hobetzeko, euskara hobi eh, mintzatzeko, bena bada biztan beti hobetzeko zergatik hizkuntza aldatzen bada eta iztunen beharrak ere aldatzen badira gizartea lehen uh, ama Eh, bai, biztan da, xibotar eh, pur-pura eraiten den bezala, baina etzakien eraiten ordena gailu bat, uh, eh, etzakien zer zen ere. Hizkuntza aldatzen da, gizartea bezala. Orduan, hor bai, badu lan egiteko eskoazan diak.